Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Tenzilul kitabi min Allahil azizil alim. Gafiriz zenbi ve kabiliz tevbi şedidil ikabi bil tavl. La ilahe illa huve ileyhil masir. Ha Mim Bu kitabın, Kur'an'ın indirilişi, aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı pek şiddetli ve çok lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.'' ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد İnkar edenlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Şimdi onların o memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Muhakkak ki varacakları yer cehennemdir. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب Onlardan önce Nuh kavmi ve onların ardından Ad ve Semud gibi çeşitli topluluklar da yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerine kastetmişti. Ta onu öldürmek için yakalayıversinler. Ve batıl uğruna mücadele ettiler. Ta onunla hakkı ortadan kaldırsınlar. Derken onları o halleri üzerine azabımla yakalayıverdim. Artık bak azabım nasıl oldu. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Böylece Rabbinin inkar edenler üzerine şüphesiz onlar ateş ehlidirler sözü hak oldu.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 Ve kendileri gibi iman edenler için mağfiret dilerler. Şöyle derler, Rabbimiz sen her şeyi rahmet ve ilim cihetiyle kuşatmışsındır. Artık tevbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Rabbena ve edhilhum cenneti adnin illeti va'attahum ve men salaha min abaihim ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim inneke en Rabbimiz hem onları hem onların atalarından, zevcelerinden ve nesillerinden salih olan kimseleri kendilerine vaat buyurduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Ve onları kötülüklerden koru. Zaten kimi o gün dünyada iken kötülüklerden korursan kıyamet günü ona artık gerçekten merhamet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş ancak budur. İnnellezîne keferû yunâdevne lemektullâhi ekberu min mektikum enfusekum iz tud'avne ilel îmâni fetekfurûn. Doğrusu inkar edenlere ahirette melekler tarafından şöyle seslenilir. Elbette Allah'ın size olan gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz fakat inkar ediyordunuz. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Onlar Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Acaba bizim için buradan çıkmaya artık bir yol var mıdır derler. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Onlara denir ki, işte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a ibadete çağrıldığınız zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca bunu tasdik edersiniz. Artık hüküm Ali çok yüce olan, kebir, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah size delillerini gösteren ve gökten size bir rızık indirendir. Fakat ona yönelen kimselerden başkası ibret almaz. Öyle ise kafirlerin hoşuna gitmese de siz dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak Allah'a dua edin. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من عباده لينذر يوم التلاق O ihlaslı kullarının derecelerini hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Karşılaşma günüyle korkutmak için kendi emrinden olan ruhu, vahyi kullarından dilediği kimseye ilka eder, indirir. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار O gün onlar bütün sırlarıyla birlikte kabirlerinden meydana çıkacak kimselerdir. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah bugün mülk, hakimiyet kimindir diye sorar. O günün dehşetinden kimse cevap veremez de yine kendisi cevap buyurur. Vahid, bir olan, kahar, her şeyi kahra gücü yetici olan Allah'ındır. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب Bugün herkes dünyada kazandığı şeyin karşılığını görür. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Ey Resulüm! Onları o yaklaşan gün ile korkut. Çünkü amellerin ortaya saçılacağı o gün yürekler kederle yutkunan kimseler olarak gırtlaklara dayanmıştır. Zalimler için ne bir dost ne de himayesi kabul edilir bir şefaatçi bulunur. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah gözlerin hain olanını, harama bakanları ve sinelerin gizlediğini bilir. Vallahu yakdi bil hak vellezine yed'un min dunihi la yakdun bi şey. İnnallaha huves semiul basir. Ve Allah hak ile hüküm verir. Ondan başka kendisine yalvarmakta oldukları ilahlar ise hiçbir şeyle hüküm veremezler. Şüphesiz ki Semi her şeyi işiten, basir, her şeyi gören ancak Allah'tır.